Dragi i poštovani gledalci, draga braćo muslimani i sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru. U ovom serijalu emisija govorimo o propisima vjere Islama, odnosno o propisima čistoće, namaza, posta, zekata, hadža, trgovine, ženidbe i ostalih propisa koji su došli u našoj lijepoj vjeri islamu, regulišući naš odnos sprem našeg ibadeta, sprem ostalih ljudi s kojima svakodnevno komuniciramo, naše odnose s njima i slično. U našim prethodnim emisijama govorili smo o vodama, propisima vode, koja je voda čista, koja je voda nečista, s kojom se to vodom može postići čišćenje, uzeti abdest, pripremiti se za namaz, a s kojom ne može. Zatim govorili smo o posudama u kojima se ta voda čuva kako bi ta voda i dalje ostala u svom čistom izgledu, u svom čistom stanju. Zatim smo govorili o nečistoćama. Ukoliko se nađu na našem tijelu, odijelu ili mjestu gdje ćemo obaviti namaz, kako, na koji način ih otklonuti. Zatim smo govorili o obavljanju fiziološke potrebe, jer obično čovjek je u potrebi da obavi malu ili veliku nuždu, počesto prije uzimanja abdesta, pa je potrebno dakle da se upoznamo kako, na koji način čovjek da obavi fiziološku potrebu. Nakon toga dolazimo do propisa samog abdesta, dakle uzimanje abdesta i konkretne pripreme, same pripreme pred namaz. Dakle, odmah nakon toga čovjek stupa u namaz. Pa u ovoj emisiji za Allahu dozvolu govorimo o nekim propisima abdesta, uzimanja abdesta. Kada je riječ o abdestu u riječnicima arapskog jezika, u arapskom jeziku, kaže se da abdest ima značenje čistoće. I doista, dakle, mi sa abdestom, uzimanjem abdesta, čistimo se. Čistimo se i od postojićih vidljivih nečistoća na našem tijelu i također čistimo se od grijeha. Kao što nas je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem u brojnim hadisima obavijestio da je čistoća pola imana, da onaj koji se danas pet puta abdesti, pripremajući se za obavljanje pet dnevnih namaza sličan je onome koji se danas pet puta kupa u rijeci pa na takav način sa sebe sklanja jeli, nečistoću. Isto tako čovjek koji uzima abdest od sebe od, odklanja odstranjuje nečistoću i vidljivu i grijehe. Također Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem u hadisima pojašnjava da prilikom pranja propisanih dijelova tijela tokom uzimanja abdesta grijesi sa svih tih dijelova tijela spadaju. Ukoliko smo, na primjer, počinili e, svojim pogledom grijeh, gledali smo u nešto što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio prilikom pranja lica, grijesi nam spadaju s naših očiju. Ukoliko smo slušali nešto zabranjeno prilikom uzimanja abdesta i pranja ušiju, grijesi nam spadaju jeli, s našeg čula sluha i slično. Dakle, zasigurno u pravom smislu abdest ima značenje čistoće. U šarijatu, u šarijatskoj terminologiji pod abdestom misli se na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala pranjem određenih dijelova tijela na način spomenut u šerijatu. Pod abdestom misli se na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio abdest. Zato kažemo sve ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala je naredio, a između ostalog naredio nam je abdest, praktikovanjem te naredbe želimo samo Allahovo zadovoljstvo činjenjem te naredbe obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala i nikoga drugog. Pa zato u definiciji abdesta kažemo da je abdest obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala pranjem određenih dijelova tijela, dakle ne cijelog tijela, već određenih dijelova tijela na način koji je spomenut u šerijatu. I uzimanje abdesta je obavezno onome koji nema abdest, a želi da obavi namaz. Uzimanje abdesta je obavezno onome koji nema pri sebi abdest, a želi da obavi namaz. Što se tiče dokaza propisanosti i obaveznosti abdesta iz Kur'ani Kerima, Allaho je subhanahu wa ta'ala knjige, to su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u šestom ajetu sure Al-Ma'ida, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ayuhalladina amanu, idha kumtum ila sala. O vjernici, kada hoćete da obavite namaz, kada ustanete da obavite namaz, faksilu wujuhakum, operite svoja lica, wa aydiyakum ilal al-mirafiqi, i operite svoje ruke do iza laktova, wamsahu bi ru'usikum i potarite svoje glave, wa arjulakum ila al-ka'bayn yuperite svoje noge do iza članaka wa in kuntum junuban fattahharu ako ste nečisti od dženabeta onda se onda se okupajte dakle Allah subhanahu wa ta'ala prejasno u ovom šestom ajetu sure El Maida spominje obavezne dijelove tijela, odnosno dijelove tijela koje obavezno oprati prilikom uzimanja abdesta. O vjernici, kada hoćete namaz da obavite, onda operite svoja lica, operite svoje ruke do iza laktova, potarite svoje glave i operite svoje noge do iza članaka. Kada hoćete da obavite namaz, operite. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, dolazi u imperativu, naredba, operite potarite i slično. Također o obaveznosti abdesta kaže Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam u hadisu koga bilježi ima Muslim la yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhur wala sadaqatan min gulul. Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti namaz bez abdesta. Allah subhanahu wa ta'ala ne prima namaz nikome bez prethodno uzetog abdesta. Ukoliko čovjek nema abdest, obavezan je da uzme abdest kada hoće namaz da obavi, u protivnom namaz mu neće biti primljen. I također dalje kaže u hadisu Allahu poslanika alihi salatu wasalam, kao što ne prima Allah sadaku iz imetka koji nije halal, koji je ukraden i slično. Također kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi također ima Muslim la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti namaz onome koji je izgubio abdest sve dok se ponovo ne abdesti Allah subhanahu wa ta'ala onome koji je izgubio abdest sve dok se ne abdesti, neće primiti namaz, makar dakle klanjao, klanjao namaz. I svi islamski učenjaci i svi muslimani su složni da je obavezan abdest za obavljanje namaza. Onaj koji želi da obavi namaz, obaveza mu je vađib, dakle da uzme, da uzme abdest. Onaj koji tvrdi suprotno ili onaj koji se smijava sa propisom, abdesta ili onaj koji negira abdest ili onaj koji kaže da se može klanjati bez abdesta, dakle, postoje situacije. Postoje situacije, postoje izuzetci, ali na izuzetcima se ne gradi pravilo. Na izuzetcima se ne gradi pravilo. Postoje izuzetci kada čovjek nikako nije u mogućnosti da uzme abdest, kao što je slučaj bolesnika ili kao što je slučaj onoga koji nema kod sebe vode, niti ima kod sebe zemlje da uzme temum koji zamjenjuje abdest. Dakle, to su iznimne situacije kada čovjek klanja bez abdesta, ne smije dozvoliti da mu prođe namasko vrijeme da ne obavi namaz. Međutim, to su izuzeci. Pa onaj koji kaže da nema smetnje klanjati namaz bez abdesta, ili onaj koji negira abdest, kaže da abdest nije propisan, ili koji se ismijava sa abdestom, takav je nevjernik ukoliko je prije tih riječi, tih ubjeđenja bio, bio vjernik. Kome je obaveza uzeti abdest, dakle obaveza je uzeti abdest svakom muškarcu, ženi, musliman, muslimanu, muslimanki koji žele da obave, koji žele da obave nama. Svakako, dakle, misli se jeli, na punoljetne, punoljetne osobe, jer punoljetnim osobama je namaz jeli, propisan, strogo naređen, pa oni kada trebaju da obave dotični namaz kada nastupi namasko vrijeme i žele da obave namaza pri sebi nemaju abdesta, tada je obaveza im da uzmu, uzmu abdest. Da bi abdest bio ispravan, da bi abdest bio ispravan, potrebno je ispuniti određene uvjete. Uvjete ispravnosti abdesta. Prije svega, da bi čovjeku abdest bio ispravan, mora da bude musliman. Mora da bude musliman. Ukoliko bi nemusliman uzimao abdest, i klanjao namaz, ni taj abdest, ni taj namaz ne bi vam bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ibadet prima samo od muslimana. Prima samo od muslimana. Zato dakle prije svega potrebno je da se prihvati islam, zatim nakon toga da se čine ibadeti u islamu, propisani ibadeti u islamu. Zatim Umna sposobnost da je osoba pri pameti umna sposobnost. Ukoliko bi nerazumna osoba uzimala abdest i klanjala namaz, prije svega takvim osobama nisu ni propisani ibadeti. Od takvih osoba je podignuto pero. Od takvih osoba je podignuto pero i takve osobe se neće pitati za, za ibadete. Zatim, treći uvjet ispravnosti abdesta jeste temiz, raspoznavanje. Raspoznavanje. Dakle, nije uvjet da bi, namaz, da bi abdes bio ispravan nije uvjet da osoba bude punoljetna, već je uvjet da dakle dosegne, dostigne godine raspoznavanja kada dakle može da zaključi dobro šta je loše, kada može da naumi, na, da nanijeti dakle ono što čini slično, a to je otprilike je li šesta ili sedma godina. Dakle, kada dijete uzima abdest u svojoj 6. i 7. godini, od tada njegov abdest je ispravan. Zatim, da bi abdest bio ispravan, mora da se nanijeti. Mora da se nanijeti. Jer Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je općenito innamel amalu bin nijat. Doista, sva dijela se vrednuju samo po nijetima. Sva dijela se vrednuju samo po nijetima, odnosno jeli, namjerama. I nije propisano da se taj nijet izgovara jezikom nije propisano da se nijet izgovara jezikom. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, četverica pravednih halifa, svi ashabi drugovi Allahovog poslanika alaihi salatu ve sellem, četverica velikih imama, Ebu Hanife, Malik, Šafija, Ahmed, ni od koga od njih se ne prenosi da su prilikom uzimanja abdesta otpočinjali svoj abdest učeći nijet jezikom. Ne, Dakle, nijet se donosi u srcu. Nijet se donosi u srcu. Nijet dolazi od riječi neva, a neva jeste, dakle, košpica unutar datule. Košpica koja se nalazi u sredini datule. Dakle, u unutrašnjosti datule. Tako isto nijet treba da bude u našoj unutrašnjosti. Dakle, u našoj unutrašnjosti, odnosno u srcu. A prije svega, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam nije izgovarao nijet jezikom i najbolja uputa, najbolja praksa jeste uputa i praksa Allahovog poslanika alihi salatu wasallam. Dakle, islam, umna sposobnost, godine raspoznavanja, nijet. Zatim, da bi abdest bio ispravan, potrebno je da uzimamo abdest sa čistom vodom sa vodom koja je čista i o tome smo govorili u našim prethodnim emisijama koja je to voda čista s kojom se vodom može uzeti abdest voda za koju je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je čista poput dakle kišnice poput izvorske vode poput riječne vode poput vode koja nastane otapljanjem snijega i slično ukoliko čista voda bude pomućena s nečim čistim nema smetnje nema smetnje, sve dok se ta voda i dalje naziva vodom. Sve dok se ta voda i dalje naziva vodom. Dakle, ukoliko upadne malo sapuna, jeli, pa bude u vodi sapunice, nema smetnje da se sa takvom vodom uzima abdest. Ukoliko voda promijeni svoj ukus, ne znam, nakon obilnih padavina, kiša, voda se hloriše, pa se čuje na hlor, nema smetnje sa uzimanjem abdesta s kupanjem takvo, s takvom vodom. Nema smetnje da se kupa, da se uzima abdest s takvom vodom jer se to i dalje naziva voda. Međutim, ukoliko se uspe velika količina nečega čistog u vodu i više se to ne naziva vodom, već se zove, ne znam, čaj, sok, kahva, normalno da se time više ne može uzeti abdest, jer se to više ne smatra vodom. Međutim, ukoliko u čistu vodu upadne nečistoća, upadne nečistoća pa voda promijeni ili boju ili okus ili miris, zbog te nečistoće onda dakle, nije dozvoljno koristiti tu vodu, makar se ona i nazivala vodom, ali ona promijenila dakle, jedno od ova tri svojstva zbog nečistoće, zbog toga što je nečistoća upala, upala u nju. I o tome smo govorili u našim prethodnim emisijama koje u mogućnosti neka se vrati na njih. Dakle, da bi nam abdes bio ispravan, moramo ga uzimati sa čistom vodom. S nečistom vodom ne možemo uzeti abdest. Ukoliko nemamo čiste vode, onda uzimamo tejemom, dakle od zemlju, tejemom je zamjena za abdest. Zatim, da bi nam abdest bio ispravan, neophodno je da dođe voda do svakog dijela tijela kojeg je obaveza oprati prilikom uzimanja abdesta. Odnosno, da se sa svih tih dijelova tijela koje je obaveza oprati prilikom uzimanja abdesta sklone sve ono, skloni sve ono što sprečava dolazak vode do kože. Do kože ili dakle onoga što se nalazi na tom dijelu tijela. Konkretno, ono gdje se dešava najveća greška i najčešća greška jeste lak kod žena. Jeste lak kod žena. Ima muslimanki, klanjaju bešvakat, klanjaju svih pet vaktova, ali dakle nose na lakirane nokte. Neka nose svojim muževima, ne bi trebale nikome drugom, već svojim muževima. Neka se lakiraju, uljepšavaju i njihovi muževi su dostojni toga. Da se žene uljepšavaju za svoje muževe. Međutim, ne smije se dati pravo stvorenju nad pravom stvoritelja, Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju, Allahu jalla wa'ala. Allahovo pravo je iznad svakog prava. Ukoliko se nalazi lak na noktima žene i ona uzima abdest, pere ruke, taj lak spriječava dolazak vode. Taj lak sprečava dolazak vode do noktiju i takav abdest nije ispravan automatski namaz koji se klanja sa takvim abdestom i on i on nije ispravan. Zato, dakle, obratite pažnju. Također, oni koji rade u lakirnicama auta i slično, neka obrate pažnju, dakle, koji se bave sa farbama, da nakon svoga posla nastoje što je god moguće više da ostrane tu farbu sa jeli, svojih ruku sa ili određenih dijelova tijela gdje dospije ta farba gdje dospije ta farba jer je neophodno otkloniti sve s ruku kako bi voda mogla da dospije, kako bi voda mogla da dospije do kože. Zatim Ukoliko se obavila fiziološka potreba, neophodno je očistiti se od male i velike nužde. Neophodno je očistiti se od male i velike nužde jer je takle to nečistoća i ne može čovjek da obavi namaz nečistoćom. Kasnije, ako Bog da, govorit o uvjetima ispravnosti namaza. Jedan od uvjeta je, jeste da bude čisto naše tijelo, odijelo i mjesto gdje klanjamo prije namaza. Da očistimo svoje tijelo, odijelo i i mjesto gdje ćemo klanjati. Pa ukoliko je neko obavio fiziološku potrebu, malu ili veliku nuždu, neophodno je da se očisti od te male ili velike nužde, o čemu smo govorili u našim prethodnim emisijama. Zatim da se operu svi neophodni obavezni dijelovi tijela. Dakle, oni dijelovi tijela koji su spomenuti u šestom ajetu sure El Maide. A to je dakle lice, ruke do iza laktova, da se potare glava i da se operu noge do iza članaka. Ovo je neophodno da se opere. Vidjet ćemo uz Allahu dozvolu, pojasnit ćemo odakle, dokle, sve treba prati spomenute ove ove organe. Dakle, neophodno je da se operu ovi dijelovi tijela, zatim da se to čini po redoslijedu onako kako ga je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala, onim redoslijedom kako je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala, to je da se prvo opere lice, zatim ruke do iza laktova, zatim da se operu, da se potare glava i da se operu noge do iza članaka. Da se prvo opere lice, zatim da se operu ruke do iza laktova, da se potare glava, i da se operu noge do iza članaka. Ovo su fardovi ruknovi abdesta. Ovo su fardovi ruknovi abdesta, odnosno oni dijelovi tijela koji se obavezno moraju oprati prilikom uzimanja abdesta. Zatim, da bi abdest bio ispravan, moraju se ovi dijelovi tijela prati uzastopno. To jest, ne smije da bude velikog prekida između jednog opranog dijela tijela i drugog da, ne znam, umijemo se, operemo lice, pa izvadimo telefon, razgovaramo s nekim pet minuta, zatim nakon toga nastavimo sa uzimanjem abdesta, peremo desnu pa lijevu ruku do iza, do iza lakta. Ne, već dakle, neophodno je kada se uzima abdest da se uzima uzastopno, da se ne pravi, da se ne pravi prekid. Dakle, da ponovimo, da bi abdest bio ispravan, neophodno je da osoba koja uzima abdest bude musliman, da je umno sposobna, da je dostigla godine raspoznavanja, dakle šesta, sedma godina, zatim da nanijeti uzimanje abdesta, da nijeti uzimanje abdesta, da to nije puko pranje tijela, raslađivanje i slično, već dakle da nijeti uzimanje abdesta kako bi s tim abdestom mogla klanjati i obavljati druge ibadete, zatim da imamo čistu vodu, sa tom čistom vodom uzimamo abdest, zatim da otklonimo sve sa dijelova tijela koje moramo oprati prilikom uzimanja abdesta, sve što sprečava dolazak vode do tih dijelova tijela, zatim da operemo te propisane dijelove tijela, da to činimo po redoslijedu kako je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo i da peremo ih uzastopno. Dakle, devet je uvjeta koji se moraju ispuniti da bi naš abdest, da bi naš abdest bio ispravan. Što se tiče uh, fardova abdesta, neophodnih dijelova tijela, dakle ono što se mora strogo oprati, o tome smo dakle nekoliko puta sada rekli, ponovili, nema smetnje, dakle da malo detaljnije progovorimo o tome, dakle neophodno je oprati lice, neophodno je oprati lice, bez pranja lica nema abdesta. Neophodno je oprati lice od vrha kose, dakle od vrha čela, odakle izniče kosa do ispod brade i od desnog uha do lijevog uha. Neophodno je oprati dakle cijelo, cijelo lice. Zatim u pranje lica. U pranje lica ulazi i ispiranje usta i nosa. Ispiranje usta i nosa pa je zato obaveza prilikom uzimanja abdesta da se isperu usta i nos. Kažu islamski učenjaci da nije ispravan abdest ukoliko se prilikom uzimanja abdesta ne isperu usta i nos, jer usta i nos su od lica. Usta i nos su od lica. Zatim, da se operu ruke do iza laktova. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala wa eidijakum ilal merafiq i operite svoje ruke do iza laktova. Dakle, desna i lijeva ruka. Neobhodno je, dakle, sve ove dijelove tijela oprati makar jedan put. Ako Bog da govorit i o sunnetima abdesta, pa ćemo vidjeti da se može prati dva puta i tri puta, međutim, neobhodno je oprati cijelo lice, makar jedan put, zatim desnu ruku do iza lakta, nakon nje lijevu ruku do iza lakta, makar jedan put, zatim od obaveznog prilikom uzimanja abdesta jeste da se potare glava jedan put. Da se potare glava jedan put i od sunneta je, ako Bog da o tome će biti detaljnije, od sunneta je da se jeli, od vrha čela krene prema potiljku, a zatim da se ponovo vrati jeli, do, do čela, do vrha čela. A, e, prilikom potiranja glave, jeli, trebalo bi trebalo bi oprati i uši, jer uši dakle ulaze u sastavni dio glave. Uši su također od glave i također od fardova, odnosno ruknova, obaveznih dijelova tijela koji se moraju oprati prilikom uzimanja abdesta jesu noge do iza članaka, da se operu noge do iza članaka makar, makar jedan makar jedan put i svakako kao što smo rekli i kod uvjeta ispravnosti abdesta i ovdje treba pocrtati da treba ići prati ovim redoslijedom i da treba dakle prati uzastopno. Dakle, abdest predstavlja u svakom smislu čistoću. Čistoću i od vidljive nečistoće koja može da se nalazi na našem tijelu i od nevidljive, odnosno grijeha. Pod abdestom u šerijatskom smislu misli se, dakle u šarijetskoj terminologiji pod abdestom se misli na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala pranjem određenih dijelova tijela na spomenuti način. I abdest na spomenuti način u šarijetu. I abdest je propisan Allahovom knjigom, Kur'an i Kerimom, hadisom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i na njegovoj propisanosti i obaveznosti složni su svi islamski učenjaci i svi, svi učenjaci muslimani. Onaj koji porekne abdest, onaj koji negira abdest, onaj koji kaže da se može klanjati bez abdesta, ta je nevjernik po iđmau, jednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka. Obaveza je uzeti abdest onome koji želi da obavi namaz, bio muškarac ili žena. Onome koji želi da obavi namaz, neophodno je da uzme abdest. Da bi abdest bio ispravan, neophodno je da ga uzima osoba koja je musliman, da je umno sposobna, da je također dostigla godine razumijevanja, šestu ili sedmu godinu, da nanijeti uzimanje abdesta, a ne jeli, puko pranje dijelova tijela, zatim da ima kod sebe čistu vodu, zatim da otkloni sve sa svoga tijela kako bi voda mogla da dospije do tih dijelova tijela koje pere prilikom uzimanja abdesta, da operete obavezne dijelove tijela, a sada smo ih još jedan put ponovili i pojasnili ti obavezni dijelovi tijela su lice, od vrha čela do ispod brade i od uha do uha, U to ulaze također ispiranje, jeli, ulazi ispiranje usta i nosa, jedan put, zatim pranje desne i lijeve ruke do iza lakta, potiranje glave jedan put, u što ulazi također i pranje ušiju i pranje nogu do iza članaka. I sve ovo treba činiti ovim redoslijedom i treba također činiti uzastopno. Uz Allahovu dozvolu u našoj narodnoj emisiji govorimo o lijepim pohvalnim radnjama, odnosno sunnetima abdesta, onome što je lijepo, pohvalno činiti prilikom uzimanja abdesta, kao također i zašto je obaveza uzeti abdest, zašto je pohvalno uzeti abdest i čime se to kvari abdest. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovoj vjeri i da nas vrati njegovoj vjeri na najljepši mogući način da učimo svoju vjeru iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige Kur'an i Kerima i sunneta njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ugledajući se na naše prethodnike, ashabe, tabiine i tabi tabiine jer je rekao ima Malik i mnogi islamski učenjaci da se neće popraviti završnica ovoga ummeta osim onako kako se popravila